Oi, GG! Eita, de novo, né? É, GG agora do, do, acordeão lá, como é que é o nome daquele bagulho? É. GG é dos teclados. <laughs> ah, vai tá na rocha agora, né, DJ? Então solta o. o solta a batida aí, ó, GG Portugal. <laughs> Senta tá novinha, quica malvada Rebolando a raba dando bum bum dada Senta tá novinha, quica malvada Bum bum bum bum bum bum dada Toma, ah, vai, ah, vai, ah, vai Novinha tarada tá muito abusada Sentando, descendo no chão ela vai Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, que que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Que que rebola, vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Que que rebola, na dança, bala, balança, busanfa. Que quer bola, vai na dança, bala, balança, busanfa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente, pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. KLWMJK na aquecimento camalvada Rebola na rabada no bum bum dada Senta novinha, quica malvada Bum bum bum bum bum dada ah, Vai, ah, Vai, ah, vai, vai Novinha tarada tá muito abusada Sentando, descendo no chão ela vai Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai é WMJK na aquecimento tá fraca Que que rebola, vai na dança Bala, bala, sabuzafa Que que rebola, vai na dança Bala, bala, sabuzafa Joga tranque, não se acanhe. pina pro tanque, toma, toma, toma. pina pro tanque, toma, toma, toma. pina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. pro tanque, toma, toma, toma. pina pro tanque, toma, toma, toma, toma rebola, que bola? vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Que bola? vai na dança, bala, bala, sabuzafa. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente, pra trás, novinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Vai jogando pra cima, rebola no clima, empina a menina, despenca e. WMJK na aquecimento strakke